Radio Beograd, dramski program. Gost pozorišta Srbije, Crnogorsko narodno pozorište Titograd. Mihajlo Lalić, Pramen Tame. Jesi li ti gladan? kažem vam. A je li te biju? Lakše bi mi bilo da biju. Samo neka me maknu odavde pa neka biju. Hoću da se podmaknem od onih tamo, od maćehe Riko. Kakve maćehe, šta petljaš tu? Ne petljam, no petljaš, Petljaš, To što vi nazivate otačbina domovine i što ti ja znam, ona meni nije majka, no maćeha. Lijepu mi je braću izrodila. Jedni me zaveli na pogrešnu stranu, a drugi jurnuli da mi zato uzmu glavu. Kad si umio da me zavedeš na ovi zli put, Risto Vučićev, sad me izvadi iz ove pogane mišolovke da bježim dalje. Žuja! E, evo, evo, evo. Žuja! li se. I tebi to, Žuja, da bježiš nekud. Sačuvaj Bože, ja ostajem. Za stalno ostaješ. A ja samo malo da se oboravim i odmorim i onda idem u svoju zemlju. Kako bih se ja mogao odvojiti od svoje domovine, a? To ti misliš da se vratiš, jeli? Nego kako? I da nastavim našu svetu borbu do pobjede. Aha, <laughs> čuješ li šta kaže čovjek? Laže pogan. Malo prije mi je rekao kad bi se samo nekako izvukao iz ove rupe, to bi im poslije bio Opet ti o rupi. Pamet je kroz tu rupu protočila i otišla, samo ti je magla ostala. <laughs> Prazna tikva, pa odjekuješ šta drugi kažu. Nijesi? šta? E, ne, ne! Ali ima vas! Ima vas mnogo! Ima vas toliko da je to nazad problem postao. Morat ono ćemo mi s tim problemom da se suočimo i borimo. Ej, više neću da čujemo toj rupi da Bog da vas rupilo s Rupilo je, ne boj se pravo ugla. Koga to? Nasada koga? Dvojimo tu i čekamo, a maca može svakog časa da nas čepa za vrat. Kakva maca? Koja maca? Ona maca što nas je dovde doćerala Viko. Preskoči samo preko plota, hop, cup, cup, curup i čepa nas odmah za vrat. I onda se ne natra kao da ništa nije bilo. Barem da je preko brda, nije no preko mosta. E, mogu još i komunisti da nas otmu vi se bojite izgleda da vas komunisti ne ne bojimo se. Ne bojte se, ne bojte se. Stigli smo kod saveznika. Dosta mi je takvih saveznika. Sve se to prokurvalo. Ništa ja njima ne vjerujem. A ne moj A što ste onda bježali k njima koju e, poštivate, kad im ništa ne vjerujete? Nemamo ku drugo, inače ne bi izljubali. A zapadni saveznici drže nas tu, pored granice, da nas kao prekaljene borce stave na čelo prethodnice čim počne sukob e, s tim komunističkim svijetom. E, dosta nam je prethodnica invazije, zime, gladi, riko, svega nam je dosta. Kakvi su nam to saveznici kad su nam i oružje oduzeli? Umjesto e, e. novo da nam daju. I avione obećali pa slagali. A sve smo naše žrtvovali za njih, sve. Poklali se s braćom svojom, slušajući tamo nekakva naređenja iz Londona. Pomrzili se s kumovima, rastovili prijateljstva i sve vede. Otac sa sinom raskinuo, stric sinovca, a brat brata goni zbog njih. E, oni nas, da udar je nabili ovaj logor. E, logori su suva mjesta, ovo jedna bara i močvara. Čovjek ne bi ovdje kravu zatvorio da mu prenoći u močvari. Bilo bi mu je žao. Pa Znamo se po čatorima, pola se već razboljelo, leže ljudi. Mislim ja na takve saveznike. će se oni zbog ovoga. Jesu sad one naše voće, one naše dike oficirske i omrčani komandanti. Da ih pitam kome su nas ovo predali. E ako neće dalje da nas voze, reci ti njima da nas pušte. Reci ti njima, pokajali smo se što smo došli kod pogani, to im ne. Ne se nam ođen i ne treba nam njihov. Ne, nećemo ga, odbit ćemo ga, nećemo onoga koji pomaže komuniste. Naći ćemo se mi bez njih, samo neka nas pušte. Gdje su sad one naše poglavice? Da mi barem e, oni plate što mu ovo propalo kolo u Vukoše. Braćo, srađe bih po njima razvalio nego svoju djecu vidio. Vjerujem, Kamo ih četiri majke prognam i jednu krostu. Čega Mojte, <laughs> e, neće nikog to prevariti. A osim toga i blesavo je vi Engleze da pređete. Egele, molim te, nije nego. Samo napnete vratne žile pa zabalite, pa se opijete svojom vikom. Zapjenušite i izgubite vezu s mozgom. I ne mislite mozgom nego repom. Niti gledate može li to tamo nekog jačeg da uvrijedi. vukli su se među vas, ljotićevci, federalisti, germanofili, homoseksualci, perverzije, lude, svašta, svašta, svašta. Možda ima i ozljenih dopisnika. A nije možda, nego je sigurno da ih ima ubačeni su. Ne može bre Engles to da trpi. Može odjednom da mu prekipi pa da drekne. Id u Božju mater! Svi vi! pa da nas vrati baš u onu materinu iz koje smo se jednom jedva izvukli. A, da, da, ne sjedi Englez na ušima, samo što ima gvozdene živce, ali svejedno ne može ni on da trpi ovu ludnicu svakog dana. E? A još ima drekavaca koji nemaju ođe drugog posla nego da traže vođe, te da im sude. Ako to nije iz kuhinje moše pijade, ne bio ja ko sam. Smio bih životom da se kladim da to njegovi prstići ovdje mute. Ali ćemo mi, posjetite prstiće, ja vam i jeba. Jel li ovo braćo Riko Gizdić? Riko Truba. E, što je Austrijskog rata išao pre Švabom, a poslije da je žandarima čuda radi! Što s ocem ubi otaša Radetica da ga opljače. E, e. li se on ono s čuvenim Miljanom Radonjićem, te zgrnuše grdne miliona od rožajskih. A neka pa to, ja nego pustili on jednom glasu narod da će umiriti Italijane da ne pale. Ako narod smiri komuniste, da na Italijane ne otvare vatru preko planine. A šta je učinio, braćo, da spriječi paljevine? Ništa. A, ništa. Ništa. ništa. Moj dobri vučelja, ništa. Samo je jadni je kao ispred Italijana na čelu domaće milicije u Skonsko pa preko lokve. Sve onam od onih goletija oko bača, ključa i vranjaka. Da Talijanima osigura put prema Jelovici i da ih zaštiti od partizanskih napada. Pa da ih tu preda vodičima Ljuba Milića, da ih oni svedu u i to bez mrtve glave, ne nego i bez jedne jedine rane, a usput su tako osigurani Palili katun za katunom i sjelo zasjelo. Pa kolibe i teretare i pretare grosijeta i kućere na stankama i sve, sve, ama sve braćo, da ništa ljudsko ne ostane. I ništa, vala nije ni ostalo. E, je li, jeli je li moliš E, ništa, osim onih drvenih korita počeo s vama. I još nešto, zgarišta, zgarišta, braćo. Tim se tisao iz dolina, pa se miješao gore nad brdima. I spajao se, razumiješ. Od prokletija pa se čeraj tamo do durnitora i do pive. Dim i tama u sred biloga dana, moj vučelja, a po tamom bleje nesretne. <laughs> Ovce. Da, ovce riko. Bleje, bleje, rikajle, giždić ovce. E, e, I to plijenjene istravljene ovdje, izbijene u gomile. Pa onda muču krave, braćo, ste braćo, muču krave svimenima punim mlijeka što im se siri pa ih muči. E. tu starci premlaćeni, ni vezani, vezani iz ograde, riko, ili, ili, ili mazgama za repove. Kukaju žene s djecom ispod neba, ma kakvog neba, neba kojega nema, koje je zemlja dimom zatamila. A po tamom se ne razlikuje. Niti je šuma, niti je Sve ste smešali u, u brejanju i u ludilu. Kevčin. jes, jes, likajde, gistiću, jes. Sve se smiješalo. Svijet je postao jedna prostrana ludnica, bez granica. Šta će ovo? Šta ćeš to, Gizdiću, a? E? Ne bježi, kurvo zlikovačka, ne bježi. Stani, neka svi čuju ko si i šta si. Braćo, bješe li ovo onaj Rikajle, što nam ostavi stoku bez zimnice, te nas, te da je pokoljemo prije vremena. Zakao će li, soli, jadan. Ma nemaš soli. Ne da, pogan italijan soli, dok ne primiš njegovu pušku i ne doneseš u pusulu da si soldato nacionalisto. Ostalo smo tako i bez mesa i bez mlijeka na svu godinu. Zastraši nas ovaj slikovac glađu i upregnu nas u mašinu, mašinu, braćo, u plaćeničku miliciju. Da ginemo za, za izgubljenu tuđu bitku. E, A je nikad pomislio krvniče, kud nas to može odvesti dok si nas vodio iz počere u počeru? i sedla nam tumačio naređenja, unapređenja pod podofitira i dželata, dželatu najveći. Pa postavljenja komandanata, načalnika i štapova, pa odlikovanja i ostale blagovijesti blago nama, što su stizali avionima, podmornicama i radio talasima iz Londona i ono, i ono, i ono, kad si pokazivao zlatnike, šećaš li se rikajle, one žute londoneke zlatnike. I mahao svilenim krpama od padovrana što su ispuštali. Da pokažeš kako ti Churchill odobrava to što kauziš talijanima i vodiš najamničku vojsku da, da zaštitiš okupatora. Je li tačno, braćo? Da, da, e. tačno, tako Pa jesi li kad pomislio krvniče da nas vodiš u nepovrat? Jesam! Pa! Ha! Pa. Pa. Šta? A šta? Kako šta? A to kako da, šta? Tako mi je profesija. Profesija? E. E, da, e, sam e, svjesno i namjerno. I namjerno? I opet bih. Uuuu! Ukšite, ukšite. Možda uskoro i hoću. Hoćeš ti, ne Kako bih drugčije bez sile i paljevine uspio da vas prevedem iz rezerve komunista u aktivu suprotne strane. A? jednoga dana će neko da se sjeti da mi oda priznanje za to. Hvalili ste me i do neba uzdizali. Pjesme ste mi pjevali da su sva brda odjekivala ide vojska, ide sila. Pod, komandom to Eto vidiš, eto vidiš. A sad hoćete da me optužujete za istu stvar. Vidi se da ste stvarno lažljiva, vjerolomna i podmukla čeljat. A srebrno kandilo ukradeno iz manastira Bečoviću. Sjećaš li se, a? A, ukrade ga ovaj tvoj brat Miro kad smo pivu preoteli od partizana. Još kad mi reče da ga nosi na poklon manastiru u Gizdavi, zviznuo sam ga po zubima da se prostro na zemlju, a onda ste skočili na mene, vi, braća Bečovići, sa zamahnutim kundacima kao ludaci da osvetite brata Lupeža! Onda smo se ti onda! Eli, sad hoće da mi se svete što sam ih pozatvorao u tablice. <laughs> Jer su digli руку на власть! Stigli su i vagovi da se Otvorit ću Minhenu kafanu i kuhinju. Pa navalite, braćo, ko srpske krune. Počelo je to što se čeka. Daj obračun između istoka ih, zapada. Nas će sada odmah dići gore u komande. Da nas pitaju za savjete. Mi smo se prvi sudarili s crvenima. Mi imamo dugo iskustvo u borbi protiv gerile. Isprobali smo kako se pučevi pripremaju. Pa kako? Kako? Se, se vrši, vrši prodor, prodor u, u pozadinu, pozadinu sudarcima Sve stvaraju Sve stvaraju. crne trojke. trojke. Idemo na zapad, Amerikom da trmamo. Da trmamo! Ide sila, od srila, idemo neću vidjet više Braco moja, gdje smo mi ovo krenuli, a? Budi nesreće, u tuđinu i nepokoju. I da nam se grob izgubi, da nam svijeću niko ne zapali, eto tako. Pa zar sada da ostavimo svoju zemlju maju, svoju jedinu? Sada kada su je spopali glad, buka, bijede i nevolja sa svakoj strane, sada kada nema ko da je ruku pruži i da je utješi. Braco moja, trebalo bi svi da se vrati. Stvarno bi trebali miru, pa puko, puko. Naša borba još nije završena. Eto, poživi. Da mi je još jedno vidjeto na brda i proplanke. Pa makar umrlo. Jesmo i ovo miru. A udrite u da vrata! Neka nam otvaraju! Otvarajte! Pa će nas ovo vode! Otvaraj! Pogledajte. Da nije greška. Čekaj, čekaj, čekaj da vidim. Ma ne može to tako, kako, brate? To bi bilo da se poludi. E, vraćaj vas politika je vas bila, kurva i bice. Izdali su nas ili su nas prodali? čekaj! Kako izdali? Slušaj ti, nemoj da dižeš paniku ovdje, što? izdali su nas koji vas dali. Ode nas upravo partizani. Lažeš li ti to? Podmukla sortu bačena. Lažeš li? prava ovaj pravac vodi pravo Jugoslaviju. Jugoslaviju? A to što kaže da sam ubačen, bit ću ubačen zajedno s tobom pravu čorda. nije moguće. Jeli bre, Šta kaže to? Kude ide ovaj voz? Ka granici. Ma kojoj granici? Materinoj! Onoj što je naša bila. Pa to je nemoguće. Pa nije to bi bila bila. Pa to bi bila propaka... Pa čekaj, ma nijesu ludi da nas vrate nazad. Ne znam jesu li ludi, samo vidim kuda nas vode. Po čemu to vidiš? Čekaj da vidim. put. Ti poznaješ ovaj put. Kako to da ti ovaj put poznaš? Poznajem kao svoj džep. Izvozio sam prije rata sjeniško meso Sir rukacama, kacama nekoliko puta godišnje. Ovuda? Ovuda. Sjeti dolje! Pa ma ne guraj se! Košnicu! Košnicu! Uvucite košnicu i odi da uspori! Pa ćemo da iskačemo na dnevni dimje! Odkačite košnicu! Je li ovo ispukčeno? Ispukčeno ovo je! Stani Kraljević, Marko, da povuče! Stani! Ne! Ne! Eva koš. Kako ne? Ovo su vagoni za stok. A stoka ne zna što su božice. Kopa, kopa patos na sredku. Hajde, hajde, svako da kopa. Svako pod sobom svoju rupu da kopa. I sve te e, rupe, razumiješ? Da se spoje. Odjednom će nam velika rupa da se stvori. Pa onda svi kroz tu rupu iskačemo jedan za drugim napolje. E, pa si ga pronašao. Pa, pa, kroz rupu, pa po točkove. Komunisti bi tako uradili. Ne bi oni u ovo nikad ni došli. Ne bi imao ko da ih uvede u ovakvu gadnu ključ. Komunisti su uspjevali uvijek zato što su u nesreći bili složni. Kao mi, rogovi u vreći. su ne celika vreću. Zatvoriš komuniste, jeli Riko? Pa čelo si me da ih pijem i progonim tri godine, jeli? E, hoće da se uliže moši, pa je počeo da se vježba. E, nećeš, majstore, nema izlačenja. Da ćemo sad svi zajedno, pred pravi sudi, pred pravi. Pa neka plate oni što su narod zavodili na stramputice, a ne da plaća jadna gola i hladna sirotinja, što se vukli da gine i griješi dušu od Lijepča do Neretve i da nađe Austriju na svako mjesto krvavi i u svaki potok da pobode mrtvom glavom. Vidi ga, takva puča izgleda miran. Ne, ne znaš ti njega. Kad on viče, riče, prijade i pozadi, strava bi te uvatila, pa te ni danas ne bi puštala. O nema šale, komandant Gistave, komandant brigade Dolje Nahije i predsjednik vojnog ne, ja To ću ja njima tamo da kažem, ako me ko bude pitao. Te pravice kod ti komunista, on bi trebao da plati za sve. A ne ova jadna golotrba i bolsonoga sirotinja, što se od straha pukla za jači. A niko njega ne zna, kao ja i moja jadna braća. srce moje. Misli, tu ruku s mene. To je samo moja ruka. A šta da neću da ti ja nosim? To ti kažeš, stevi E, sram te bila. Pojma nemaš kako steva voli debeljane i guzate. Znači to s mene čuješ? I nađi nekog mlađeg tamo pa se igraj toga s njim. Ne smeta meni što si mat, jok. Perverzio najgore vrste. Ti to meni? Nego šta si? Ciganštino, džubre jedno. Sebi ruke slušaj, inače ću ti sad zavrnuti šiju. Kako ti to, gospodine, molit ću ti. Jesam li ja tvoja žena da učutim kad mi ti kažeš? Da ne bude baš obratno da si ti. Ako nije, reci nije, pa ćemo i to da proverimo. Učelja. Učelja, približi se ovamo, ima nešto ti kažem. Dosta smo blizu. A nijesmo se mnogo ni uželjeli, gospodine komandante. Nema više komandanata. Ni činova, ni razlika. Je li jasno? Je li, jasno? A to ti vučelju zove šadebe Druge nisi tako tražio. Baš tebe briga što tamo neki mršavko. A Hallgassák meg Vujcsis Tihamér Hergetek is. Előadja a Magyar Állami Népegyüttes kórusait. Koga, koga da legneš, tebe pobogu šta se čudiš, bili bolji pa su legli. Svako najzad nekome legne, nema tu sramote, pa valjda nećeš da tu tom položu, a? A niko to ne može da izdrži. Šta da izdrži? Znači, sve iz početka. <laughs> Vidite, ovako ukratko rečeno, legnete tvoj batasteva i na tvom primjeru pokažu im neznalicama jedno fino, blago, klanice. I kako se to nački radi, znači, čisto, glatko i bez trzaja, sigurnom rukom. ta stvar možda mi valja kad se nađemo s one strane, ne da može nego i sigurno. je lud, more. Kažu neke, ja im ne verujem. Ja sam bio jednom u ludnicu, su me pustili, kažu, opametio se jer su upisao u nacionalista. Šta je nema vama što, čutite kao da ste poklani. Biće poklani po razeru, pa uživaju unaprijed, Ali za tebe malo mi je jedna smrt kratka, pošto si deset dugačih zaslužio to što hoće ti skrati muke. Zadužila me naša tajna organizacija. Znaš kako se zove? ZU, a to znači zatvorimo mu Ajde nas dvojica tu da da prečisti. Žuja! Ostavi žuju! Znaš, Žuja, što treba da se svrši, mi smo iz iste škole. A drugi put kad mi se budeš rodio, pripazi s kim se spanđavaš. A sad, sa Neću da žmuri! Može i bez toga nema problema, jer vama crnogorcima je to izuzetno dopušteno. Jer zbog nečeg uobražavate, a ste važni nego drugi. Ajde, blago, brati, koji su ovdje, kod imaš nešto da mi šapneš. Da nije greška. E, ovaj put vodi prema Ljubljani. Ajde, ajde, braćo. Ajde, mila, činite nešto. Činite nešto. Budite se, nemojte tako da stojite. Vičite, ne dajte. Zaustavite, zaustavite. Ej, ej, ti tamo. E, recimo da stane, da se vrati. Na stanicu da se vrati. Ima neki da silaze. Rikverc, Rikverc, curi kad ti kaže majku ti kurvu na vozanu. Hvala, smoljo, troljevi smoljo, udarit ću ti stotinu batina kad te uhvatim u moje ruke. Ej, vi tamo, prenesite naprijed. Ludak vozi, ludak, treba za Beč, za Beč, Bečkina. Idemo, ovaj nas okrenuo za Ljubljanu. Skandal, skandal i kriminal prve vrste. Ej, recite samo, neka jave, da, da, da, da se zapala slama u vagonu. Izgore se živi ljudi u vagonu. Tako recite, telefona neka jave tamo, van nasilja, da se zaustavi, da nasilje Ti, gori. Tišina! Pa čekaj! Ostane nešto tamo! Tiši, tiši, tiši, daj malo tiši. Pa daj prestani s tim ostranjem! Dosadio si Bogu i ljudima. Čuješ li ti? Ako je tebi dosadilo, meni nije ni počelo. Sad ću ja njega. Ognjen, ostavi ga! Ostavi ga! Čekaju njega neki što bi ga na klali. A šta je Burazeru? Ja sam neku decu poklao. Mora se to, znaš, kad narede da se malo zastraši narod. A jednu staru mi. Ali čini mi se da nikad u životu nisam nekog krivi koji sad bar na kraju jednog radi seva. Jer ako mi broje krivice, morali bi zasluge da mi broja i nož mi je Sad ću ja njega po kratkom postupku. ne treba, udalo, ne treba. <laughs> Ne treba treba, treba da se pokupe podaci za sve komuniste, njihove simpatizere, njihove pomagače. I sve one koji odlažu i koji sabotiraju naš rad, da, spisak ovakve lice će komandante i korpusa držati strogo tajnosti prema njihove aktivnosti će naređivali kredaciju istih. A za ovu svrhu će se obrazovati terorističke grupe koje će da ostanu strogo tajnosti i koji danes ne zna za drugu. A izvršioci, izvršioci će da budu strogo poverljiva lica koja su uvežbana za konspirativan rat i vješta za izvršenje zadatka. Svako lice koje bude predviđeno za likvidaciju, a i trojku koja to treba da izvrši, treba označiti šifrom. Niko nikog ne pozne i nikad ga nije vidio životu. Jasno. Ne, budalo! Ne! Ostavljaj! Meni je krivo! I to do Boga mi je krivo što će da prođe isto kao i ja. Ovaj je ringovac, a zaslužio je stotinu puta gore. te onu kutiju tamo. Zašto? Pa nama ni Njemci nijesu uzimali brice druže. Njemci su vama i medalje dijelili. Nama? Nama puške nisu davali. To su oni tamo iz prednjeg vagona, znate. Mi smo ratni vojni zarobljenici. Nas vode iz Austrije. Mi smo krigel, Mi smo sami tražili da se vratimo u svoju zemlju. A sada smo srećni i presrećni. Mi smo i mitinge dizali. Brate. Kakav brat odbi? Druže. Kakvi drugovi reponja jedan? Dozvolite mi, poštovani komandante, da u ime ovih zarobinika ovdje pojubim moju jadnu napačenu grudu i da se zahvalim. Dobit ćeš ti rodnu grudu i po glavi dučino matora jedna. Pa Znam ja te tvoje seljačke štoseve, još deset puta više. Rekao sam, noževe i britve, tamo! Samo jedan mrtvac. koji si ti? Pitao sam koji si ti? Gospodine, ja se zovem Šančević Risto. Prezime Šarčević. Da li je to od Šarca? Ne, Šarčević, gospodine. E, nije od Šarca, nego od Šanca. Šančević. E, bili su šanac iskopali da se brane od Turaka. Dobro, dobro, možda si ti baš i risto, ali ti nešto ne vjerujem da si Šančević. da li bih htio da, povučeš tu izjavu? Nemam ja šta da povlačim, gospodine. Janez, uzmi Janjo onu mačugu. Biješe li ti Gizdić ili Šančević? I jedno i drugo. Ovaj, kako da vam kažem, Gizdići su samo ogranak e, Šančevića. Prađed moj zvao se Risto Šančević. Bio je kitoš, znate, pa je volio da se gizdi i propinje, pa smo mi tako po njemu. A bile ti si taj Riko Gizdić, milicijski buljubaš, a? E pa mnogo si nam jada dao. A nekad da sam te uhvatio, to bi mi više sreće bilo no da me izaberu u centralni. E, e nekad. E, a sad, sad kad ste me uhvatili, koža mi ne valja ni za oput ni koža, ni ništa. Riko bez konja, bez brade, bez vojske, bez ičega. Riko bez rika. A zar je to pravo? A šta zar je pravo? Pa zar je pravo, molim vas, da ovaj strada umjesto onoga. Jer mi sad nijesmo jedno te isto. Onaj što je imao sve što mu treba i ja, što nemam baš ništa. Izvoli, sjedi. Bio si učitelj? E, je, jesam, u, u mladosti, u Kolašinu. A u Rožaju? Šta si bio u Rožaju? U Rožaju? A, pisar. Opštinski pisar. Pisarica Ćata, a? Ne boga mi, nego najveći. U, u, u rangu sredskog načelnika, onaj što vedri i oblači tamo gdje. Dobro, šta te odvede u izdaju? ako je, ako se neko hvali da je izveo revoluciju, onda ona druga strana nije izdaja, nego samo kontrarevolucija. Dakle, hvalimo se revolucijom, a ona to možda nije. To ti kažeš. Možda jeste, ali onda to za vas ne bi bilo dobro. A šta ne bi bilo dobro? Pa, svaka revolucija počinje uzdizanjem krupnih riječi pravde, slobode, jednakosti i tih stvari, jeli? A završava se uzdizanjem policije i apsana za odbranu ideala. E, ovaj, hoću da kažem, ovom vremenu što sad dolazi, ja bih bio policajac potrebniji nego vi što ste ga pripremili. Jer, jer vi ste svoju ulogu odigrali. Ostaje vam još samo da odete, a mi bi to čuvali. <laughs> Interesantno. Ne brini, ne brini, naći će se policajaca. E, naći ćete diletanata, ali to je nešto sasvim drugo. Dobro, dobro, da se ne zamaramo više oko toga, kažite i meni, jesu li vama Gizdić i Maramović i neka svojita? O, bili nekad. Iz istih smo izišli od drmalja. Eno i sad u Liješću postoji njiva što se zove drmaljuša. A sad mi kaži ko izdade Ramoviće komuniste što ste ih poslije predali Talijanima. to bilo, ako će toga da se sjeti, eh, eh, pa se mi se zamrsilo. Ti razmrsi, hoću nit po nit. Kojih je prvi prijavio? Ne mogu da se sjetim. Lažeš! Neću da dopustim da me vazdan vodaš i lažunjaš. Molim vas, nemojte da vrijeđate. Imaš li ti još kakvu želju? Nemam, samo tu jednu. Mnogo ti je skromna želja. Kojih je? ti možda nećeš da govoriš. Pa i neću. E, boga mi, e, boga mi sam ja znao da se u nas ne može bez nasilja. To je samo početak. Ramović, kojih je? Labudih. Ima više tih labuda. Labud Ramović, najbliža svoja Labud je izdao samo dvojicu Pera i Marinka. Pa, pa vi, to bolje znate nego ja. A onaj treći nije bio s njima. E, Blažo. Blažo nije, nije, nije, nije, Blažo je bio rupu iskopao u suvomeđi s one strane puta ispod Lozara. je se, nevjerovatno, nevjerovatno. Odmetnuo se čovjek, hajdukuje, a tu u selu pored svoje kuće. Pa majko moka, e, to sam zbog hrane bio primakao, znaš da mu lakše dodaju hranu. Blaža je tamo otkrila i izdala neka druga tica, Gavran ili Lija, ne Labud. E, jes, pa jes, meni su rekli majka njegova. Majka ga izdala. E, e, a, nije namjerno. Ne, ne, ma ne nehotice kad je vidjela kako se vojska usundala, mrkovi oni sa šubarama, fišektari, puške i svašta, i ranci im na leđima bogati kao da je prava vojska, a ne pogani baš i bozuk što prodaje vjeru za večeru kad je e, to ona vidjela, znaš kako se to usukalo po putevima i pored međa, a zna ona koga traži vojska i kako je jadan čovjek kad se nađe sa naspram vojske. Onda je ona zakukala u poglaza. E, po tome su se oni dosjetili, potražili i našli ga. pomogao im puki slučaj, krivca nema, li? E, ne, nema, nema. Janjo, e, Dodaj mi tu mačugu. Treba da mu pomognem da se brže sjeća i tačnije. Nije majka. Reče ti malo prije da je majka? Ne, ne, ne ja rekao ono što narod priča. Nije istina. Nije lud narodno ste to vi tamo neki iznitvili i u narod proturili jednu vašu varijantu svalili svu krivicu na majku, sakrili pravoga krivca ili je posredili stvar. Pre koga kriješ, kaži brzo i bez odlaganja. Dragutina Šančevića, rođaka mogu iz Učitelja, je li tačno? Jeste, ja sam to po rukopisu, jer je on to pisance to. Bez potpisa. Bez potpisa. A po kome ti je poslao pisance? Od djetetu Maja Butre. Tebi ga je poslao. Meni ga je poslao. Nije meni, no Bojčiću. Bojčiću, a Bojčić meni. Dobro, zašto Bojčić tebi da ga šalje? E, pa, evo, zašto? Zato što je njegov teren samo do rijeke, a ne i s one druge strane rijeke. E, neće čovjek da prelazi i da se mrazi, e, tuđe poslove da svršava, a i nema ni ovlašćenje. Ne voli <laughs> Boga mi naš čovjek da svršava ni svoje poslove, a li tuđe. E, a, I neće mu ljudstvo. Može da se pogine, može e, kletvo da ga stigne ili da ga prati pa da mu potomstvo plaća. A da ne zna ni zašto ni pošto. Sunce bi se sigurno i ginulo da nijesu stavili djecu ispred sebe. A čiju djecu? Blažu djecu. A ovo što će? Digao ruke i... Dobro. Kaži mi od koga je Dragutin doznao gdje se Blažo krije? E to ne znam. Ne znaš, e, To ne... Pita Janja, možda on zna. <laughs> Dragutin je to slučajno saznao kad je išao donjim kraćim putem da navrne vodu na livadu. On e, jeste svršio škole, jeste i učitelj je dosta dobar, boga mi ovako, zimi, e, ali kako proljeće dođe, on ti uvijek podrani na njivu i na livadu, a zakasni za školu. <laughs> Baš ga briga za školu. Našao je tamo pješčanicu neku pored rijeke, pržinu jednu. Ozidao je, ogradio, e, navrnuo malo vode na nju i napravio parče livade tamo gdje ga nikad nije ni bilo. I poslije mu je, slušaj, mili bilo to parče livade, no sve knjige i sve škole. Dao bi nekog od čeljadi ili od djece svoje, samo da mu to parče livade ostane netaknuto. E, onda je on tako išao noću, sam kroz selo. A selo opustjelo. E, niđe ništa da šušne, niđe glasa da se čuje. Onda je on u toj tišini čuo da neđe neko hrče. E, pomislio je da je tu neko pjan zaspao. Potražio i našao tu skrivnicu i čovjeka blaža u njoj. I onda ste sve svalili na majku. E, pa uvijek se tako kad se može na nekog drugog svali. Dobro, zašto izabraste majku, a ne nekog drugog? Pa, pa zubata je to žena bila. Vodi ona tamo neku propagandu i rezili. Te platit ćete najamnici, plaćenici. Plaćenici. orizari, makaronci, mažibrade, ništavčine, slaštočine, ovakvi ste, onakvi ste, obrukaste. I nikako, brate, da se smiri. Tukli ste, jeli? Jesu, jesu. Prebrzo je umrla. Da, pa nije čudo Koju je udarao? ajde, ajde, mučni malo. Da nije neko od ovih koji su ovdje. Ma nije, U, jes, jes, kako nije? Kako nije Miro Bečo, Miro Beč, onaj. Ma onaj iz sela Laza, što, ukrade kandilo iz manastira. Ma možeš misliti kakav čovjek. Možeš misliti. Turčin je po pivi agovao, begovao, zulum činio, pa im je to kandilo ostavio nedirnuto. I švabo im ga ostavio, italijan. Najposlije komunisti. Pa su i oni poštovali sve te stvari, sve na miru ostavili. A moj ti miro, gori od ikog. Tukao je Mariju. Jeste. Jeste. A, za kosta mirovog brata? U, za njega sam svakak čuo. Veliki su to krvoloci. Znači, braća Bečović. Znači. Znači, znači, kosto i mir. Dobro. Ne. E, e, e, mogu li ja sad tebe pita, pošto vidim da si slima. Od kojih si pokoti? Ja sam Relja. Znaš, onaj Relja što ti je pisao prijeteća pisma. Uuu, a mnogi ili su meni pisali ta prijeteća pisma, ko će znam toga? Znam ja, znam ja, ali ja sam malo drugčiji od tih mnogih. E, po čemu? Po tome što ti ja ta pisma uopšte nijesam pisao. Sam si ti ta pisma izmislio i razglasio da sam ti pisao. Oca si moga Stefana u logor poslao i to tamo, u Skadar na Bojani, tamo gdje ih je pola od gladi pomrlo zbog tih tvojih pisama za koja si znao da si ih izmislio. Možeš li bar sad da se sjetiš? Ne, bogome ni sad. Dobro, zar si često izmišljao krivice ljudima? Jesam, je, jesam, izmišljao sam u, kad zatreba, jeli. Ponekad, bogom i bez potrebe. Nekad mi to dođe, nam dođe onako s noge. Znaš, ma takva ti je to vražja služba. E, vidjet ćeš i sam ako ostaneš na tom mjestu, ne daj Bože, godinu ili dvije, kako se čovjek tu prosto nekako promijeni. I izvježba se da drugome podvali, dobro, da Dobro, dobro. Kaži mi, ko baci u jamu Garovića? Pitao sam za Garoviće. Za muslimane? Za muslimane, da. Pa čekajte, pa čekajte ljudi. Pa znate li vi da su muslimani naše ljude žive drli? Ej, Mogu da vam nabrojim deset ljudi koje su žive drli. I Koluba Trifunovića sa zagrađa junaka i odmetnika iz turskih vremena. A imao je preko osamdeset kad su ga zaklali u sle, sred sela, danju ga kolju i uživaju kako, kako vrišti. Znam, kako, znam, čuo sam, bilo je toga. znate li da su predavali partizane italijanima kad ih uhvata? A to su se s tobom takmičili, ali ti si im odnio pobjedu. No sami Garovići nisu nikoga ni odrli, ni ubili, ni predali italijanima mirni su bili i pošteni, oslonili su se na svoje poštenje pa su ostali i propali, a da su bili krivi kao i drugi, ostali bi pa bi danas bili živi. Pitam za njih, rođaci su mi. Moglo bi to da se dozna do tančina. Kako? Evo kako, ako ti mene vratiš tamo među one moje, da ja ponešto iskučim od njih. A koji su to? Ne, ne bi oni tebi kazali kao što će da kažu meni. Ne, ne. I e, nadalje... A šta nadalje? E, pa mislim... <laughs> Mogao bi ja da doznam i mnoge druge važne stvari koje sad ne znam. Hoću da <laughs> kažem... Možeš ti mene da ubiješ. Ja jesam to zaslužio. I to odavno. Samo od toga nemate nikakve koristi, jel? E, još morate da me zakopavate i da đavolu radite. A ovako, ako me ostavite živog, e, to bi moglo dobro da vam se isplati. Znači, ti si opet za saradnju. E, jesam, jesam, ali sad nije za... protiv revolucije. E, ni za okupatora. Jeli? Ako ti nećeš, pitaj starije. Oni vjerovatno drugčije misle. Iskustvo ih je naučilo da jedan ovakav specijalista e, kao što sam ja, može da im valja više nego 50 pravovjernih poštenjaka što ne znaju ništa drugo nego da budu pošteni do kraja <laughs> Znači ti bi izdao tvoje? Ma izdao bih izdajnike, kako ne bih Ma odavno bih ja njih izdao, samo da sam imao kontakt, majkomu. A ostalom, oni nijesu moji kao što nijesu ni tvoji. <clears throat> I, još nešto. Ovaj, znam ja o vašima neke stvari koje vi ne biste ni u snu sanjali. <clears throat> Mm, mnogi od njih su bili kod mene u zatvoru, znaš. A opet drugi su onako prolazeći okolo. Ponešto mi došapnuli. Tako nijesu baš svi onakvi junaci kao što se danas prsi. <clears throat> Nego to je duga priča. Treba za to vremena i komocije. Izvoli. Eh, eh. Može li da se dobije nešto za piće, barem čaša vode. Daj mu čašu rakije lešo ako je još ima. Njemu da da? Njemu jeste. A možeš i meni ako hoćeš. Eh, ajde neka. Sa Alo? Da, ja sam. Tu sam, radim. Nikada ti na um ne bi palo koga imam u gostima. Možeš misliti. Rika Gizdića glavom. Ma sjećaš se te ličnosti u ono vrijeme mitološke. <laughs> dobro, dobro, malo oteži i odugovlači, ali mislim da će da krene. Jesam htio ja, reku. U redu, u redu, kad se mora, dolazim. Zdravo. Slušaj ti, mali, mogao bi već jednom da se ozbiljiš. Mogu, druže majore. E pa danas, krajnje je vrijeme. Hoću, druže majore, da mi ne lizgariš po ulici i ne juriš za suknjama, jasno? Neću, druže majore. Janjo, čuvaj mi ovog specijalistu, Janjo, nemoj glavom da se šališ da ga puštiš da ode. Treba mi taj, znao neke važne stvari. Ako nešto pokuša da učiniti ga samo zveknim mačugom po zatiljku da se prostre, ali pazi, nemoj da mi ga ubiješ, treba mi on živ, a ne mrtav. Jasno? Ha? Vraga crnoga mu je jasno. Ali da ako ne zabrlja za deset minuta. ću ja. Dobro, tovariš Lešo. Čim sam vas vidio, odmah mi je bilo jasno da ste slovenac. Slovenci su jadan pravi sloveni. E, staloženi i sigurni od malo priče je kao mi, pokoljemo se među sobom oko nekog metra zemlje ili oko nečije krive, tuđe, blesave ideje, koje to najradije s rođenim bratom. I e, vidio sam ne vole da lažu bez nevolje. Jes, upotrebljavaju laž, ali slušaj, tako je dobro ispeku da to sasvim liči na istinu. Ja, da se ne uzdam u Slovence, i u njihovo veliko zdravlje. U, pa odavno bih se ja ubio, toliko sam se bio razočarao u ovo naše čangrizavo i rasparčano južno od Save. I, i, i brate moj, iskreni su ti. E, nema ti kod njih praznih obećanja, niti one naše već dosadne hvale junaštvom. Ne, ne, ne, gleda se kod njih šta je ko kome nekad bio. Eh, brate, sestro, pobratime, kume, prijo. <laughs> A ovamo ti mu kopam što prije mogu. Nego ti se kod njih zna. E, prijateljstvo za prijateljstvo, a sir za pare. Zato ja strašno ne volim Slovence. E, prosto ih obožavam. E, eto. Staro, zlato carjevatsko. E, takvog više niđe nema. E, ali meni, ako je zlato, više ne treba. Dođe vrijeme da se rastanemo. Kad me ovi vaši momci po presudi ili bez nje odvedu na moj posljednji put, uzet će sat neko drugi. Tako je to, uzima se. Ne bi valjalo da propada. I naši su Boga mi uzimali koliko su mogli. Ali ja ne bih htio da ga uzme bilo ko. Ja hoću da ga nekome poklonim, pa da se taj neko bar jednom godini. Sjeti i mene. Hoćeš li uzeti slovinac? To je ubil mojega brata. Ja, ja sam to mislio za uspomenu, ne valja mi, znaš, ne vidim ni cifre, ni skazatke dok ne nabavim očari. E, a dobro, dobro, dobro, dobro, ako ga ti nećeš, onda ništa. Kdo je ubil mojega brata? Ja nisam. Ja sam samo rekao da, da drugi put ne istrčava. Možda su to oni pogrešno shvatili, pa su greškom. Kdo je ubil mojega brata? E, ima jedan crni nožar e, iz Srbije. Ne znam tačno da li je Cigo ili neko drugi. Njega bi trebalo da pričvrliš. On sigurno zna. On je... Tovariš komesar pravi da ti se veš, veš, veš. Ne, ne, znam, ne znam, ne znam. ne znam, moja brigada nije prolazila onom stranom gdje je vaša kuća. Ma ne, niđe ni blizu vaše kuće. Ja čak i ne znam gdje je vaša kuća. A, čini mi se da je na onoj golometini tamo dolje ku se kreće. To su bili rečinjani. Ljubo s onim njegovim reponjama. Njih ti traži. Oni su to. Niko drugi poznaje i marifete. E, tako su na lubnicama. Bilo se predalo na lubnicama 30 ropčana i moračana. Sve mladići. To i nijesu bili partizani, nego svi ili skoro svi mobilisani i nevješti. I niko na naše metka nije opalio. Nijesu im puške htjele. Znaš, promrzli im zatvarači. Na našima nijesu promrzli. Vješti naši a ja se ih naučio kako treba zatvorače da drže u njetrima. E, e, I onda kad su se predali, kad su ih naši razoružali, njih ti onda uze ljubom Minić. Njegovi su, kaže, rovčani su, braća su mu od gojaka i od nikše, pa tih onda poveza u jedan lanac, hmm. pa naredi u njih vatru taljezom. Hoće, kaže, da nauči Vasojeviće kako ne treba oni svoje da žale, a znao je on i vidio je da mi svoje ne žalimo, nego pogan, pogan, pravi se važan i kokoti se kao da prije njega niko nije trijeljao komuniste, jer, jer to nisu bili komunisti, pa da mu čovjek i oprosti, jeli, nego iz sela zabačenih, iz rovačkih i gornjomoračkih neviđboga, dubiroga, pećina i savardaka, gdje niko e, košulje nije imao da obuče, a kamoli e, da čita knjige i novine. Ne znaju ti oni šta je to e, kapitalizam, marksizam, klasna borba, lenjinizam i te stvari. <laughs> Kapital, idi, molim te. <laughs> toga kod njih niti je kad bilo, niti će biti. Preča je njima bila misao unim njihovim prlinama s ovsem, sječmom, sa šugavim teladima gdje se nema piće za zimnicu, a u proljeće se nema za sjeme. Nesrećna džeca, pokupljena pod moranje i na varku, žalosne majke ostavili, da izginu, a da ne znaju ni zašto, ni pošto. I svi su izginuli, e, samo dvojica. Ta dvojica su uspjeli da pobjegnu, a to su upravo bili komunisti. Neki e, Jovanović iz Bjelopavlića i, i Perutin sin. Kaj se zgodilo potem? Kaj se zgodilo potem? Šta da se zgodi? Samo su ih zakopali. A mojega brata? Kao i druge. Pojela ga tama. Katera tema, katera, kakšna tema? A, tamna, tamna, Podigla se pored lima i uopšte kao magla kad je gusta, pa se ne vidi ni vrag. Krateljo! E, ti mene nasamo da kažeš koji vam bješe onaj u vagonu što ste ga onako udesili. A, to i ti hoćeš da me ispituješ. I, a što da ne? Pa treba ja nešto da naučim valjaće. A ako ti nećeš da kažeš, ja mogu da nađem deset. A mogu i više od deset. Dakle, ili si učestvovao, pa nećeš da kažeš, ili nijesi, pa ćeš reći. Prema tome, ti si zanat izučio? Onaj u vagonu je li bio komunista? Bože, sačuvaj, bio je ludak svoje vrste. A ne moj. Zato što je lud, vi ga zadavili. E, e, njega da si dobio. Bilo bi ti isto kao da si arhivu dobio. A koji su ga učetkali, a? Ne znam, ne znam, raširio se Miro, Bečo i još neki živu zavjesu napravili za zavjese oko prcanja i to sve. Živu zavjesu da se ne vidi? Dobro su se toga dosjetili, moj. <clears throat> jesu, jesu, mnogo su dosjetljivi, pa su... Ej! treba. Ej ti! Ti, ti, drug čubom tebe zovem. Šta je bilo sa vodom, a? Pa rekao sam vodu sa izvora. Šta? Nema vode. Nisam se ni nadao. E, kaže, neće da donosi vodu za tamo neke izdajnike. E, majko, ma će tebi tvoje, lešo, vode, freške. Kdo je ubil mojega brata. opet je tebe uhvatilo ono tvoje. Kdo je ubil mojega brata? Ma, pušti sad to, ubijeno je mnogo braće ruske, švapske, svačije, školovane i bez škole. To se toliko zamrsilo i zapetljalo da više ni Bog ne može da rasplete. I najbolje da si ne pita. I gdje je grob? Ha? Grob i gdje je? Pa pitaj nekog drugoga, nemoj samo mene. Tebe prašam, mali si ti? Ne, ne, ne, kunem ti se, kunem ti se. Ja svojom rukom nijesam ubio nikoga osim otaša Radetića. Ni njega ne bih, nego me otac Vučić nagnao i natentao u to. To je ubil mojega brata. Pušti sa to! Što si toliko zapeo za brata? Kao da je neka sreća imati brata. Da ti je brat kojim slučajem živ. Ne bi ti toliko za njega pitao, ne boj se. <laughs> Bilo bi to i svađe. Uvijek, uvijek žene braću posvade. Ili bi se glodali, grickali i ujedali jedan drugog sve do groba. Ili bi jedan bio jači, pa bi skuvao i pojeo onog drugog. E, pametan bješe Paun Vlašić, nekad čuveni Paun Vlašić, e, onaj, brate, što ga ubiše komunisti u sred varoši. E, on je uvijek govorio, tica koja ticu ne jede, govna jede. I ti Paun. praviš da ja jem svojega brata? Ne, ne, ne, ne, ne, nije sam ja to rekao. Nije sam ja to rekao, nije me razumio, brate. Jesam, jesam. I radi tega se daj ne moremo najti grob. Ma čekaj. A? Drugar, nisi me razumio. Jesam. kje su kosti. A? Kosti kje su. <laughs> Uvali, pored puta. Katera puta? Ma, ma, onog puta, brate, što ide prema rijeci Tari. Tari. Katera Tara? In kje je to? tara, rijeka Tara sastaje se sa rijekom pivom ko ščepan polja te grade Drinu. U Drinu se uliva Lim, Drina u Savu, Sava u Dunava, Duna u Crno more. O, Jezus Marija kako je dospjelo on tijelo. A, Jezus Marija i Magdalena, Boga mi. A, kako ja dospjeh ovamo? A kako ja dospjeh po te tvoje blesave šape ti i na mene da zamakuješ kao da si našao vola u kupusu, jeli? E, stižemo svi gdje nećemo i gdje nam ne treba. I, i vi ćete ako Bog da, stići ćete i ako ne da. To je tako idiotski, automatski utvrđeno. Nema izuzetaka, ne, ne. I oni koji se čuvaju i koji se ne daju, stižemo svi nećemo i će nam ne treba. Sve se sprema. Proljeću da se oveseli. Jagnjat skaču po livadama. rad se uče da glog brste. Djeca trče novo da obuku šta ja da čekam ako ne kolac po vratu. Žena mi se više ne nada. Moje dijete nema druge roditeljske uspomene do da ga kore za očeve grijeh. Eto, to mi je uspomena od oca. Ne nosi neki kamen u Ma, ma, vi, Slovenci, ni jeste Sloveni. Da ste Sloveni imali biste osjećanja, sažaljenja, duše, srca i tih stvari, a ne samo čap pa u džep. Hitro, hitro, je? Škodje, evo, evo, evo, evo, evo, evo, odmah ću ih obuti. Obuću ih, obuću ih, obuću ih. Evo, evo, evo, evo, sad, bismo mogli da se igramo žmurke. Kako? životinje. Pa e, zvorke. Kako je e, e, Kako? Kako? Evo kako, evo kako. E, ti tu žmuriš i brojiš do 50. A ja idem, pa se krijem, znaš. I poslije me ti tražiš. A ako me ne nađeš, onda ti ponovo žmuriš, a ja, se ponovo krijem. Ajde, evo, idemo, idemo, broj do 50, 1, 2, 3, da, da, da. Lepša je, lepša je igra, lepša je igra, znaš. Lepše igra, ja tebe e, zbodem! <laughs> stani, stani, stani, e, pričat ću ti, pričat ću to tom bratu, pričat ću ti, to je brat nije htio da miruje, nego je stalno išao na sjednike i pjevao uz gusne. E, pa i to bi mu se oprostilo, ali on umjesto da zapjeva nešto o Kraljeviću Marku ili nešto e, o Markovim konacima ili o petku devetku ili o ljubavi, nešto znaš što nema veze s politikom, tvoj brat zapeo, pa zapjevao podiže se jedan pramen tame od proklete zemlje Vasojeve. E, pa je pjesmu još ponačinio, znaš, pa umjesto pramen magle umetnuo pramen tame, da bude jasni. O, a odmah su se braća dosjetila na koga se time cilja. Pa jes, pa jes, i ludi bi se dosjetio. Čim se pomene crno, tama, čak i kad se ne zna odakle je, Zna se tačno ko je i koga predstavlja pramen tame. Onda se tu postavlja pitanje, šta je tome posebno kriva sama zemlja Vasojeva? Zemlja kao i svaka druga zemlja. U njoj narod ništa gori ne ostali. Bilo je i tamo komunista, te još kakvih majku. smo ih mi mogli sve pohvatati, ne da se to, žilavo. Ali poslije su ih strpali u četvrtu trnogorsku brigadu, znaš, pa oni njihovi komesari, ceklinjani, zagarčani, e, stavili njih u prve redove. E, tako su učinili ono što ja nisam mogao da učini. Ja koji sam rođen tamo u toj zemlji, ne vidim da je nešto prokletija nego druge brdske zemlje. Jeste da se mučno živi, malo ravnog, mnogo strmine, nekakve nerodne ornišine, duga zima, Mnogo leda i snijega, mraz ubije, tama ponese, pojede ih svaki đavo. Zato su mrzovoljni i zlomisleni. Zbog toga su tvoga brata. Jest, jest, jest. Zbog te pjesme je glavu izgubio. Samo pošteno su ga. Pošteno su ga. Muški su ga. Puškom su ga, brate. A ne toljagom ili nožem. A ne, ne, nije sam i ja dao da to rade. I tako su tamo svršili to u onoj uvali tamo dolje, gdje su one četiri jele ili smrče. Ne, ne, gdje su četiri jele ili smrče. Boj se, boj se, boj se otaša, boj se osvete Radetića. Boj se za službu, boj se za čin, boj se za imanje što ga je Vučić pola nakrao, pola napljačkao. Boj se Talijana, boj se Partizana, boj se ovna, boj se govna. E, poserem ti se na takav život. Hvala ja mogu smrti da se narugam kao da sam najokoreliji komunista. I baš hoću, baš hoću, kao onoj ludoj gasi što smo joj pjevali, kako smo joj pjevali. Oj, djevojko, dilir, dikla, što je, što je, jel ti koja dje, nikla, što je, što je? To tu pjesmu, Hajde, hej, da Dramski program Radio Beograda prikazao vam je Pramentame Mihajla Lalića.